يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح Assalamu alaikum al'ummar musulmi barkanmu da wannan lokaci wanda za a gabatar da wa'azin mata wanda aka gabatar a makarantar mata wadda ke a garin Tsigeru a cikin watan Ramadan hijirar manzon Rahama sallallahu alaihi wa sallam. ta 1438 Malam Abubakar Mai Kano shugaban babbar cibiyar nan ta da'awa wato Imam Malik Foundation Katsina kuma shugaban haɗaɗɗen ƙungiyoyin da'awar musulunci wato United Muslims Da'awa Association wadda aka fi sani da Umda Katsina su ke gabatarwa da fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi amin والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا suna a garin sagero wato suna foyu ita ta dauka kuma ta samar muku kuma muna sanar da al'ummar za ku iya samun karatuttukan suna da kutubobi daga malamai masu dimbin yawa wanda cibiyar ta tattara ta tace kuma ta gina katon library a kan intanet wanda kowa zai iya shiga domin kallo ko sauraron karatuttukan kai tsaye wato streaming ko kuma ku yi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphone kamar android ko tabs su ipad da ma sauran kananan wayoyi kamar china domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna foyi wato www.sunafoyi.blogspot.com ko www.sunafoyi.tk domin neman karin bayani ana iya kira ko saƙon wasa a 0903455501 ko saƙon email a sunafoyi at hotmail.com ko a nema a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunafoyi ko facebook.com slash sunafoyi har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya neman mu a Trump, MySpace, G+, Plus, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Assalamu ala la wa ala man la ba'da. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walahu bi ihsanin ila yawmiddin. قال رب اشرح لي صدري واحلل صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من a muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan makaranta da muka saba haɗuwa dukkanin shekara a cikin irin wannan lokaci na azumin wata ramadan yau ma kama kowace shekara ga Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari malam da ziyarar wannan makaranta mai albarka muna ma malam barka da zuwa sannan kuma muna fatan abin da za mu ji daga wajen shi ya zame mana mai amfani duniya da lahira muna fatan azumi da muke cikin shi na ramadan allah maɗaukakin sarki ya datar da mu dukkanin alkhairan da ke cikin wannan wata ya sanya mu cikin bayansa yantacci ya sanya ka da mu yi azumin banza a wannan lokaci da muke muna addu'a ga mu da suke karantar da mu babu dare babu rana allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kuma ba za mu mance da ku wurin addu'a da kuke ƙoƙari wurin halartar makaranta don ita makaranta ɓangare biyu ce ɓangaren malami da kuma ɗalibi da yadda malami yake da ilimi sai ya samu ɗalibi da zai koyar ake samun makaranta da yadda ɗalibi yake da yawa kuma ba zai zama ya samar da makaranta ba shi ɗaya sai an samu malami da haka makaranta tana zama makaranta in aka samu malami da ɗalibi muna fatan allah maɗaukakin sarki ya ƙara albarka cikin wannan makaranta sannan kuma ya sanya abin da muke samu na ilimi ya zama mana mai amfani duniyarmu da mu kamar da aka sani cewa dukkanin shekara malam na ziyarar wannan makaranta don tunatarwa da faɗakarwa wani lokaci abin da ya shahi a wannan wata na ramadan wani lokaci kuma wasu ababe da suka shahe ku mata ina ga insha Allahu kamar yadda aka saba malam zai zo ko zai ziyarci wannan makaranta insha Allahu mai yiwuwa kila sau uku yau da kuma sati biyu masu zuwa insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya bashi ikon cika wannan alkawari sannan kuma kun san jiya ne aka yi tunanin haduwar to kuma wasu dalilai suka sa dai malam bai samu zuwa ba to ina ga insha Allah sati mai zuwa ina ga laraba ne aiki nan ko malam insha Allah sati mai zuwa laraba ne za a mana laraba mai zuwa shine lokacin da malam zai zo insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya mana jagoranci ya taimaka mana ina ga zan dakata a nan <clears throat> abinda malam zai magana a yau zai yi magana akan hukukin ne haka ne ko insha Allah haƙoƙin ma'aurata shine abinda malam zai yi magana akan shi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi gamtakatar da dacewa cikin abin da zai haɗi ya zama cikin yarda Allah madaukakin sarki Allah shiga watan alam musulmi a kuma kun sani cewa ana ba da lokaci na tambaya afwan cewa daga karshe aka rubuto tambaya ko kuma mala ya ba da ɗan lokaci mintin da bai wuce biyar ba ko goma wasu tambayoyi da suke da alaka da shi abinda malam ya magana ko kuma wajen shi sai malam ya bada amsa da haka har yanzu ma din ga waɗanda suke da ikon su rubuto tambayoyi to suna iya rubuto su kai tsaye su bada su waɗanda kuma kila da baki za su yi in an samu tayin insha Allah za a bada dama dai daga ƙarshe ta waɗannan tambayoyin in insha Allah بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci yana ma 'yan uwa ɗalibai na wannan makaranta mai albarka barka da haɗuwa a wannan safiya mai albarka safiya ta alhamis sha uku ga watan ramadan shekara ta 1438 bayan hijira wannan kuma ya zo daidai da takwas ga watan shidda shekara ta 2017 miladiya mun haɗu a wannan makaranta ne kamar yadda aka saba a cikin watan ramadan muna haɗuwa mu gabatar da nasihohi don tunatar da kawunanmu addininmu na musulunci a yau insha Allah ta'ala tattaunawar mu za ta kasance akan hukukus zaujiya kamar yadda malam ya gabatar sai dai kafin nan zan so in taya mu murna da Allah ya nuna mana wannan wata na ramadana mai albarka kun san akwai bayan Allah kamar mu wanda sun so su kawo cikin wannan watan amma Allah bai rubuta musu kawo cikin watan ba ajalinsu ya cin musu yanzu haka suna kwanci a cikin kaburburansu mu da Allah ya kawo mai muka fi waɗancan waɗanda Allah ya ɗauki rayukansu falala ce Allah ya mana su kuma Allah ta'ala ya jarabce su da ɗaukar rayukansu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu waɗansu kuma Allah ya nuna musu shigowa watan an shigo watan da su amma kuma Allah bai rubuta musu za a ƙare su da shi ba da ya waɗansu yanzu daga lokacin da aka fara zuwa yanzu allah ya ɗauki rayukansu shekaran jiya wani bawan allah a katsina ana cikin sallar tarawih ya faɗi kuma wannan faɗuwar ita ce sanadiyar ajalinsa ya rasu a lokacin da aka fara azumi inda za ka ce mashi alhaji kana jin za a ƙara azumin nan da kai ƙila zai ce maka yi eh, amma Allah ya rubuta cewa cikin watan ne zai ɗauki ransa to muna gode ma Allah akan wannan ni'ima ko muna roƙonsa da ya sa mu cika da imani in lokacin mu yayi haka akwai waɗansu da yawa wanda su ma sun yi fatan su kawo wannan lokaci amma Allah ya jarabce su da rashin lafiya waɗansu na kwance garajen asibiti babu lafiya da haka yanzu ba ma ta azumi ake ba ta ce to rayukansa ake yi amma mu Allah ya ba mu lafiya har ga shi ma mun baro gidajen mu mun zo za mu saurari wa'azi to wannan ma ya cancanci mu gode ma Allah akan wannan ni'ima kullum idan Allah ya maka ni'ima ka gode sai Allah ya ƙara maka wa ista'dana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya yi shela ya shelanta cewa idan ne muku ni'ima kuka gode min zan ƙara muku idan kuma ne muku ni'ima kuka yi min mutunci, to Allah ya ce azabata tana da tsanani abu na biyu ya kuwa uwa musulmai duk wanda Allah ya raya ta kawo wannan watan to Allah ya bata wata dama ne na samun aljanna sai dai in ta ce ba ta so kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkaninku za ku shiga aljanna sai wanda ya ce baya so sahabai suka ce ya rasu da laye waman ya aba waye zai ce baya son aljanna sai ya ce wanda ya mun da'a shi ne ya ce yana so zai shiga aljanna wanda ya saba mun shine ne ya ce baya so baya shiga aljanna don haka allah ya raya ki ki shigo wannan watan na ramadana ya baki rai ya baki lafiya to ki sani Allah ya baki duk wata dama wadda za ki samun aljanna a cikin wannan watan sai dai in kin ki yin amfani da wannan damar da wannan ne nake so in jawo hankalinmu zuwa ga amfani da wannan dama mai albarka dama mai tsada wadda Allah subhanahu wata'ala ya bamu dan mu ribaci wannan lokaci mai albarka na Ramadana mu samu tsira a cikinsa mu samu rahama mu samu gafara mu samu ‘yantawa daga wutar jahannama hakan bai samu ne idan mun kula da wannan ibada ta azumi ina so in jawo hankalinku ku sani cewa azumi malamai suna cewa ya kasu kashi biyu akwai as-sawmul akbar akwai as-sawmul asgar akwai babban azumi akwai karamin azumi akwai babban azumi akwai karamin azumi wanne ne babban azumi na ramadana wanne ne karami to ba haka suke yi ba akwai babban azumi akwai karamin azumi wanne ne babban azumi wanne ne karami a kun faɗi haka ɗazu na ce ba haka suke ce ba barin gara muku karamin azumi ila sai ku tunano wanne ne sai ku iya hango wanne ne zai zama babba shi asarmul asgar karamin azumi suka ce shi ne mutum ya bar cin abinci ya bar shan ruwa da sauran abubuwan da ke karya azumi da zarar alfijir ya keto har sai rana ta faɗi ba shi ne azumi ba to wannan shi ne azumi ƙarami wanne ne azumi babba na kabar cin abinci kabar shan ruwa da sauran dangin abubuwan da ke karya azumi ba za a ƙara ci ba za a ƙara sha ba tun daga alfijir har sai rana ta faɗi shine as askar shine karamin azumi a ƙarƙashin wannan bayanin za ku iya hararo wanne ne azumi babba sai nake tambayar ku na ce to idan mun ce wannan shine azumi karami wanne ne azumi babba na ka kiyaye jamil kina hanya aida na a takaice kada mu ja lokaci suka ce shi azumi babba shine azumin gabbai azumin gabbai idan kina azumi kin daina cin abinci kin daina shan abin sha to idanuwa ke zaman tusuwa suna azumi daga me daga kallon abin da Allah ya haramta kunnuwan ke zaman tusuna suna azumi daga me daga sauraron abin da Allah ya haramta hannuwanki kada ki amfani da su cikin abin da ya saba ma Allah ke amfani da su cikin biyayya ga Allah to wannan shine azumi babba ya fi so ya fi wahala akan wancan saboda shi wannan kowa yana yin sa kowa zai daina cin abinci kowa zai daina shan abin sha amma wannan wannan wannan ya fi wahala ba kowa ke iya daina shi ba wani yana azumi amma yana karya kin ga ya kasa dainawa yana azumi zai gulma ya kasa yin babban azumi ga azumi a bakinsa amma yana ma wani hasada ga azumi a bakinsa zai faɗi kalmar da Allah baya so a faɗa wani yana azumi amma yana sauraron abin da Allah ya hana a saurara Shi shine sauraron kiɗi ne sauraron waka shedan ma ya zo ya ma hudu ba in sun ji wata waƙar ma sai a ce za a samu lada wani yana azumi amma idanunsa suna kallon duk abin da ya ga dama zai zauna ya kalli abin da duk yace su ya kalla wanda Allah ya hana to kin ga wannan yana yi karamin azumi amma da babban azumi shi babban azumi shine gabban mutum su ma ya zama tun suna azumi to ku sani babu fa wanda zai samu cikakken ladar azumi sai ya hada azumomin nan guda biyu ya zama to yana yin karamin azumi kuma yana yin babban azumi da haka sai mu kokari mu kiyaye matuka mu kiyaye harshen mu mu kiyaye kunnuwanmu mu kiyaye kafafuwanmu mu kiyaye duk wata gaba da ke jikinmu kar ta saba ma Allah a lokacin da muke azumi din nan to idan kika tsara wannan kin cika kashi daya daga cikin abubuwan da za su sawa miki samun nasara a azumin ki sai bangare na biyu shine sai ki zama mai bin dokokin Allah abin da ya shafi yawaita karatun alkur'ani yawaita zikirori yawaita sannoni na nafila da sauran ayyuka na ibada in kika yi wannan an sha Allah ta'ala za ki shiga cikin waɗanda suke da cikakken azumi waɗanda za a samu gajiyar yin azumi Allah ta'ala ya sanya ma a cikinsu bayan wannan shimfiɗa abinda zan zami magana a kansa shi ne hukukun zaujiya idan an ce hukukun zaujiya ana nufin haƙoƙin ma'aurata shi aure ai ɓangare biyu ke gare shi akwai janibin miji akwai janibin mata haka ne din da aka samu aure sai an samu miji an samu mata su ne muhalli idan ba miji babu aure in ba mata babu aure dole sai an samu miji sai an samu mata to idan biyun suka haɗu ga miji ga mata to an samu aure to abin da za mu magana a kansa zai yi magana a kan haƙoƙin ma'aurata ne me haƙƙin miji a matarsa mine ne haƙƙin mata a wuyan mijinta na san ƙila wata za ta ce mai sanya muka zaɓi wannan ya zama abin tattaunawa dalilai ne da yawa amma ga masu muhimmanci daga ciki dalili na farko shi ne shi aure Allah ta'ala ya shar'anta shi ne don a samu natsuwa da kwanciyar hankali a cikin gidaje amma Allah bai shar'anta aure don ya zama sababin shan wahala ga wani daga cikin ma'aurata ba to amma sai aka wayi gari a yau gidajenmu sun juye daga gidaje na natsuwa sun koma gidaje na tashin hankali mafi yawancin gidajenmu yau za ki ga tashin hankali da fitina da rigima kawai ke ciki ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali ba natsuwa mafi yawancin gidajenmu haka suke duk gidan da ka leƙa sai ka ji hayaniyar da ke gidan tana da yawa in ka leƙa can gidan ma kazalika in ka leƙa wancan gidan ma haka to bai ke jawo wannan fitina da tashin hankali a cikin gidajenmu yana daga cikin rashin sanin haƙoƙin ma'aurata mata ba su san me haƙoƙin mazajensu ba haka su ma mazaje ba san haƙoƙin matansu ba to wanda bai san haƙi ba bai iya bada shi to rashin sanin wannan haƙin ya jefa mata da yawa cikin fitina sai suna wa mazajensu haƙoƙinsu haka su ma mazajen da yawa ba san haƙoƙin matansu ba sai ka kasa gane nune ne haƙƙin da miji ya kamata ya ba mata bai san ba balle ya bayar wannan dalilin yana da bacin dallon da ya sanya muka ce to ya zama wajibi a ta tunatar da yan uwa ma'aurata mazansu da matansu haƙoƙin ma'aurata ɗin nan don kowa ya san haƙƙin ɗan uwansa don ya iya ba da shi domin ku sani haƙoƙi abin tambaya ne gobe kiyama a matsayinki na matar aure gobe kiyama sai Allah ya tseda ki ga ci ga mijinki ya tambaye ki wance diyar wani kin yi aure da wani kin ba shi haƙoƙin shi na aure sai ki ba Allah amsa Allah zai tsayar da mishi ya kai wa da ɗan wani wannan matarka ce ko waɗannan matanka ne ka ba su haƙƙinsu to don mu samu mu iya amsa wannan tambayar ya zama wajibi mu dinga tunatar da kawunan mu haƙoƙin nan don kowa ya san haƙinsa abu na biyu wanda ya sanya muka ga yana da muhimmanci a wannan tattaunawa shine musiba da bala'i da ya faɗo ma al'umma na mutuwar aure mutuwar kuma wace irin mutuwa mai gaggawa ko mai sauƙi duk inda kika shiga wannan matsala tana nan a cikin unguwanninmu da gauruwanmu biranensu da ƙauyukansu aure yana ta mutuwa aure yana ta mutuwa wani alƙali yana gaya mu ya ce a jihar katsina akwai kotu ta shari'ar musulunci guda 115 a duka faɗin jihar katsina irin wannan kotun da ke nan to irin ta akwai guda 115 to sai ya ɗauki guda ɗari ya yi aiki a kansu sai ya gano koci ɗari ɗin nan a duk sati na Allah a duk na Allah tana raba aure guda uku kinga uku sau ɗari nawa kenan uku sau ɗari nawa kenan ba ɗari uku ba to duk sati kotuna ɗari a jihar katsina suna kashe aure ɗari uku duk sati na Allah yanzu daga litinin zuwa yau alhamis ko aure ɗari ya mutu a irin waɗannan kotunan haka sati mai zuwa haka sati mai gabansa me yake kawo mutuwar aure a cikinmu yana daga ciki jahiltar sanin haƙoƙin ma'aurata da ma'aurata ba san su ba sai a je a yi ta zama yadda aka ga dama a yi ta zama yadda kowa mace ta yadda ta ga dama a gidan miji mijin ya yadda ya ga dama a gidan miji a gidansa wannan sai buɗe ƙofa wanda shedan zai shiga wannan gidan sai ya haifar da fitina ya kawo bala'i sai ga aure ya mutu ita kawai mutuwar aure fitina ce ba ga wannan ma'auratan kaɗai ba ga al'umma ma ga baki ɗaya duk al'ummar da ta bari aure yana mutuwa irin haka a cikinta wannan al'ummar to barayin da ke gabanta ba ɗan ƙarami ba ne ba idan aure ya mutu waɗanda suka fi shiga cikin matsala su ne 'ya'ya idan akwai su shi kenan yara an yi da batin ɗinsu yara yanzu ba su da alƙibla guda ɗaya saboda nan suna tare da babansu mahaifiyarsu kuma na wani wuri ko da mahaifiyar ta tafi da yaran to ai ba ta tare da baban dai baban yana wani wuri mahaifiyar na wani wuri wannan sai ya shafi tarbiyyar su duk yadda uwa take da ilimi take da naci wajen ba da tarbiyya idan ba mahaifi kusa yaran nan sai sun samu matsalar tarbiyya haka idan wajen mahaifi yake duk yadda mahaifi yake da kulawa da naci wajen tarbiyya wala sai an samu matsala a wannan tarbiyyar yaran nan ashe kun duk lokacin da aka samu mutuwar aure victims waɗanda abin ya fi shafa su ne yara ƙanana ɗin nan bayan Allah sai kiga sun tagayyara sun shiga wani hali in ka ga wani yaron halin da yake ciki saboda ba mahaifiyarsa a gidan babansu sai ka zubda masa hawaye saboda yana cikin bala'i yaro tun yana ƙarami ya san musiba ya san bala'i akwai yaro ƙarami wanda kawai saboda ba maman shi gidan aka kawo wata mara imani wanda ita ba ta tunanin cewa ita ma irin hakan zai iya samun yaranta yaro ne dan karami amma idan kin ga yadda take bashi bakar wahala ya kai gaba ma ciki a zaure yake kwana kuma mahaifin yana kallo amma ba yadda zai saboda tafi karfin sa to duk irin waɗannan abubuwan da ke jawo su mutuwar aure ne ke jawo mutuwar aure shine rashin sanin haƙoƙin ma'aurata akwai abubuwa ɗan ƙanana masu sauƙi wanda rashin sani ya sanya ba ma kulawa da su a gidajenmu wannan sai sanya sai kiga ana samun matsala a cikin gidajenmu Allah ya sauke su don haka a irin wannan lokaci ya zama wajibi mu dinga gaya ma kanmu gaskiya ke matar aure ga haƙoƙin da Allah ta'ala ya baki a wuyan mijinki kai mijin aure ga haƙoƙin matarka a wuyanka sannan ai kowa wa'azi kowa ji tsoron Allah ya ji ya tsara wannan haƙoƙin idan an yi haka sai a zauna lafiya amma muddin ana zaune wani bai ba wani sa to kun san akwai matsala a wannan zamantakewar Allah ta'ala ya kawo nutsuwa da zaman lafiya a gidajenmu to su haƙoƙin ma'aurata abu na farko wanda ya kamata mu fara sani game da su shine sun kasu gida uku sun kasu kashi uku akwai hukuk al-mushtarika bayan zauj wa zaujatu akwai haƙoƙin da an yi tarayya a kansu kowane ɗaya daga cikin ma'aurata yana da wannan haƙƙin a wuyan ɗan uwansa haƙƙi ne na miji a matarsa haƙƙi ne na mata a wuyan mijinta wannan haƙoƙin an yi tarayya a cikinsu ana son a yi tabaduli a yi su miji ya baiwa mata wannan haƙoƙin mata ta ba wa miji wannan haƙoƙin akwai wannan su ne kashi na farko sai kashi na biyu su ne haƙoƙin miji a wuyan matarsa idan an ce haƙoƙin miji shi miji mai gida kenan yana da waɗansu haƙoƙi wanda Allah ya ɗora wa matarsa matarsa ya ce wa mijinta waɗannan abubuwan wannan su ne haƙoƙinsa a wuyanta wajibi ne ke wannan abubuwan in ta faɗi ba ta ɗaya daga cikinsu ba sai Allah ya tambaye ta gobe kiyama me ya sanya ba ki ba mijinki haƙi shi ba sannan akwai haƙoƙin da su kuma na mata ne yanzu miji shi ne aka ce ya ba mata wannan haƙi shi ma in ya tare mata ƙwara ɗaya cikin waɗannan haƙoƙin sai ubangiji ta'ala ya tsira shi gobe kiyama ya tambaye shi wannan haƙƙin me yasan ya ka san kana da mata me yasan ya baka baiwa matarka ta na kaza ba to waɗannan haƙoƙin insha Allah ta'ala su ne za mu tattauna manufarmu shi ne ya zama tunatarwa ya zama ya zama wa'azi gare mu duka idan mata suka ji an ce kaza haƙƙin miji ne kaza haƙƙin miji ne kaza haƙƙin miji ne kaza haƙƙin miji ne a matsayin ki na matar aure ki makanki adalci ki san cewa za ki tsaya gaban Allah mai girma da ɗaukaka sai ki baje kolin waɗannan haƙoƙin yanzu ni wanci ina ba mai gidana waɗannan haƙoƙin sai ki tuwo bayan ɗaya haƙi na kaza eh ina yi masa sai ki gud. haƙi na kaza ma ina yi masa sai ki gud. har lokacin da kike gari sai ki ga haƙi ne kike ba mijinki to duk haƙin da kika samu ke ba ki wa mijinki a matsayinki na musulma sai ki tuba zuwa ga Allah goban nan sai ki niyya sai ki cigaba da bada wannan haƙin sai ki ci gaba da samun lada wajen ubangiji sai zaman ku ya ƙara gyaruwa haka shi ma miji idan ya ji su ya tsaya ya kalle tsakaninsa da Allah to wannan mata na ko wannan matar ta wani haƙi ne bani ba cikin waɗannan haƙoƙin ina mata kaza ina mata kaza ina mata kaza to amma na san bana yi mata kaza to kuma ga shi an ce haƙi ne sai in gyara gobe sai in ci gaba da bada wannan haƙin ta haka sai a samu kyakkyawar zamantakewa a cikin gidaje a samu 'ya'ya na ƙwarai 'ya'ya na gari wanda za su taimaki al'umma su taimaki iyayensu zamantakewa ta yi ƙwari ta yi inganci a magance matsaloli a magance faɗa a magance ƙananan maganganu da manyan maganganu a cikin gidajenmu allah ya mana jagora za mu fara ne da waɗanda aka yi tarayya a kansu waɗannan haƙoƙin da za mu faɗa kina da su a wuyan mijinki haka mijinki yana da su ya kamata ki kula mai da su shi ma kuma ya kamata ya kula da su za mu dunkule su a cikin abubuwa guda hudu suna da yawa amma za mu dunkule su mu harhaɗe su a cikin haƙoƙi guda hudu kawai na farko shi ne al'amana al'amana ita muke ce ma amana da hausa aure amana ne mijinki amana ne ke ma kuma amana ce a wurinsa to kowanne ya fahimci cewa e wannan mata da nake zaune da ita amana ce yanzu idan aka ba baki amanar kuɗi aka ce da Allah wance ga amanar naira dubu na aje min ita dan Allah ya zaki da wannan amanar zaki kula da ita ko ba zaki kula ba za ki kula to mijinki ma amana ne da haka za ki kula da shi ko ba za ki kula da shi ba ya zama wajibi ki kula da shi ita amana abin tambaya ce gobe kiyama duk wanda Allah ya ba amana to sai Allah ya tambaye shi gobe kiyama shi ya sanya lokacin da Allah ya halicci amana Allah yana neman wa zai ba wannan amanar sai Allah ya ce sai Allah ya kira sammai guda bakwai din nan sai Allah ya kira kasai guda bakwai da duwatsu ya ce ku zo ga amana zan ba ku Allah ya ce da sammai da kasai da duwatsu sai suka ji tsoron wannan amanar sai suka ga in suka ɗauki wannan amanar za su iya cika ta sai suka ji tsoro sai suka ce ya ubangiji ba ma iya ɗaukar wannan amana a ba wani sai suka yi mayar da wannan amanar ba su karɓa ba sai Allah ya ɗauko wannan amanar sai ya nufo ɗan adam da ita ya kai ɗan adam ta hoga amana zan baka Allah ya ce wa hamala hal insan shi ɗan adam kawai ana cewa ta ga amana sai ce zai ɗauka me yace ya ce zai dauka Allah ce innahu kana zaluman jahula shi dan adam dama ya kasance mai zaluntar kansa ne sannan ya kasance mai jahiltar abubuwa ne da sai ya dauki wannan amanar daga cikin amanonin da dan adam ya dauko akwai amana ta aure yana cikin amanar da mu muka dauka muka yi ma Allah alƙawarin za mu tsare wannan amanar shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'unin an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa mas'unin an ra'iyatihi wal rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'iyatiha ila akhir al hadith manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkaninku masu kiwo ne kuma kowane ɗaya daga cikinku Allah ta'ala zai tambaye shi kiwon da ya bashi ranar alkiyama sai mu zala ce shugaba mai kiwo ne shugaba shine gwamna shine shugaban ƙasa shine sarki ko hakimi ko dagaci ko mai unguwa ko kansila ko ciyamin na local government duk shugabanni ne Allah ta'ala ya saka talakawa a ƙarƙashin su to ciwo ne Allah ya ba su amana ce Allah ce kuma su manzo Allah ce sai Allah ya tambaye su ranar alkiyama idan kai ne gwamnan jihar Katsina jihar Katsina ana cewa tana da mutane sama da miliyan shidda to mutane miliyan shidda din nan gaba ɗayan su amanar su a wuyanka gobe kiyama Allah zai tsira ka kai gwamna ga kanan gefe guda ga mutane miliyan shidda ɗin nan da yara da ƙanana da tsofaffi da mata da maza da musulmai da wanda ba musulmai ba Allah ce ya ka tafiyar da amanar waɗannan bayan Allah da na sanya a hannunka sai ce warrajul ra'in mai gida mai gida magidanci a gidansa shi ma mai kiwo ne an ba shi amana an ba shi amanar matansa idan macinsa ba ɗaya bace ba in yana da mata biyu to mata biyun na amana ne a wuyan shi idan matan shi uku ne amana ne a wuyan shi idan su hudu ne kowace daya amana ce a wurin shi in ya ci amana sai Allah ya kama shi gobe kiyama idan ita daya ce amana ce Allah ya bashi in ya ci amanar ta Allah sai ya kama shi gobe kiyama sannan an bashi amanar ƴaƴan shi suna da haƙoƙi a wuyansa in ya ci amanar ƴaƴansa Allah baya zalunci sai Allah ya cire musu su ranar alkiyama sai manzan Allah bai tsaya nan ba sai ce wal mar'atu fi baiti zawjiha matar aure a ɗakin mijinta ita ma mai kiwo ce ita ma an bata amana amanar mi aka bata an bata amanar mai gidanta an bata amanar mijinta in ta ci amana sai Allah ya tambaye ta gobe kiyama dan haka miji ya ji cewa matarsa amana ce a wurin sa ya kula ya tsare wannan amanar kuma amanar Allah ne ya bashi ba iyayen matar ba mata ta ji cewa mijinta amana ne ba kowa ya bata wannan amanar ba Allah ne ya bata amanar tunda ta yadda ta aure shi to amana ta hau kanta kuma sai Allah ya tambaye ta gobe kiyama dan haka a tunaninta ta dinga tunanin in Allah ya tsida ni ya tambaye ni amanar mai gidana me zan faɗa ma Allah so wannan shine haƙƙi na farko wanda ya kamata kowane magidanci ya sani ki san aure amana ne miji kuma amana ne miji ya san aure amana ne mata kuma amana ce da miji da mata duk su san cewa Allah sai ya tambaye su gobe kiyama don haka ya za su ba Allah amsar amanar da ya ba su Allah sa mu dace haƙi na biyu bayan amana shine almawadda war rahma almawaddatu war a kuna jin larabci ko me almawadda na ƙauna. ne kauna da hausa to me an rahamatu me babbacin so da rahama me babbacin tausai da so akwai manci ko da abu ɗaya ne eh akwai bambanci ko abu ɗaya ne na me bambanci na idan aka ce almawadda so ko ƙauna kamar yadda kuka ce sai kuma aka ce arrahamatu kuka ce tausai ko rahama sai na ce shin akwai bambanci tsakanin so da ƙauna da kuma tausai na? <laughs> mine ne bambanci na ba wani bambanci ke mai bambanci kun ce akwai bambanci ko ba ku yi magana ba na mai bambanci na so yana da iyaka ake <laughs> eh, son ma yana da iyaka da za a mutu Ne ya bambu almawadda war rahma ku tsaya ku ji abin da Allah ya ce Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ta'ala ya ce yana daga cikin ayoyin ubangiji yana daga cikin ayoyin da suke nuna akwai Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya halitta muku matan aurenku daga daga ku. mutum ya auri mutum ku nan su malamin tafsiri suka ce ana ishara ne zuwa ga halittar annabi adam alaihi salatu wassalam da matarsa hawwa'u kun ga annabi adam da aka halice shi daga jikinsa ne aka halicci matarsa ko ba haka ba to sauran mutane kuma ba daga jikinsa aka halicci matarsu ba sai malamai suka ce kenan abinda ayar take nufi Allah ya halitta wa mazaje matansa na aure daga cikin jinsinsu namiji jinsin mutum ne to sai Allah ya ce mutum ya auri mace mutum amma kun gane wannan rahama ce da Allah ya so ya iya cewa namiji in zai ya aure ya aure akuya ko ya auri sanuwa inda ya ba ta haushi ta soke shi to amma sai Allah ya ce a auri mutum ko ba haka ba to kun wannan aya ce ta ubangici to da Allah ya ce namiji ya auri bace sai Allah ya ce waje ana bainakum Allah ta'ala sai ya ce litaskunu ilaiha afwan litaskunu ilaiha don shi miji ya dinga samun natsuwa a wurin matarsa kun gane idan mai gida ya je gona ko ya je ofis ya dawo mu ɗauka matar shi aljana ce yana dawowa gida zai samu natsuwa ba zai samu natsuwa ba idan a ce matar shi akuya ce sai ya dawo daga gona ko daga ofis yanzu ya ce a kawo mashi abinci da Allah za a kuwa ta kai mashi abinci sai kuka za ta yi ko idan abinci ne ka za sai tana kuka akwai natsuwa nan ba natsuwa da ce Allah cewa yadda miji ya auri zakanya sai ya je ofis ya dawo gida zai samu natsuwa a giransa amma sai aka ce ya auri mace mutum kamar shi akwai natsuwa ko ba natsuwa akwai natsuwa da ya dawo sai ga eh, mace ce yar uwarsa ba tsoro ba firgici sannu da zuwa yau sannu da zuwa ya gida lafiya lau ina abinci ga ya can a kawo mashi kin ga sai ya samu nutsuwa to sai Allah ya ce waje ala bainaku sai kuma Allah ya sanya tsakaninku shi miji da mata sai Allah ya sanya mawaddatan wa rahmatan sai ya sanya so da kauna da kuma tausayi to shi ne sai muke ce muku menene bambancin so da tausai akwai bambanci ba bambanci ah sai ku ce akwai sai ku ce babu to alhamdulillah bari bambanta muku su a ƙasar Hausa wannan so da ƙauna ko kafin mu zo ga misalin so da ƙauna haƙƙin ma'aurata ne ku gane wannan dole ne miji ya nuna wa matarsa yana santa ba wai sai lokacin da yake neman ta aure ba har su mutu ya dinga tuna mata cewa shi yana santa haka ita ma ta dinga tuna mashi haka har su mutu kun gane wannan bayanin wannan haƙƙi ne in baki ce wa mijin kina son shi to kina ci mishi haƙƙi idan shi bai ce maki haka kina ci mishi haƙƙi a gyara an gane shi ya sanya wani labari da ake ba da a saurara malami ne yana yana mazaje yake ma wa'azi yana musu irin wannan wa'azin sai ya ce to kowa fi bin wayan a gwada kowa ya ciro wayan shi sai malami ya ce kowa ya rubuta a matarsa i love you a text ya tura mata <laughs> wajen mutum goma ne a saurara to sai aka ce kowa ya rubuta ya tura idan an tura a dan ba da minti biyu a ga ya matan za su yi reply so sai kowa ya rubuta sai ya tura bayan minti biyu sai tafishin ya yi fara dawowa sai to kai malam buɗa mu gani aka rubuta <laughs> da aka buɗa ta ce hey shi kake da yawa ko wanda tun da ya mata daɗin magana to ba bashi yake so kenan wanda wanda cewa kenan shi a rayuwarsa ba ya ce mata haka wanda kuma hakinta ne amma yau da ta ji ya ce haka ku ta san wani abu yake so kenan baban za da kenan zo zai kasuwa kun gane to haka dai wata mata ta ce a ah, kayi mantuwa ne kayi mantuwa ne ko kayi makuwa ne ba ni kake so ka turo wannan ba kana neman wata ne kana son ka tura wata aka yi kuskure ka turo ba kun gane wallahi kun da jina ce wallahi yanzu nan da za a gwada a ce kowa ta ciro waya ta tura mai gidanta a love za ku ga abin da za a ciro za ku sha babaki. <laughs> Allah ko ba haka bane ba to wannan kuskure ne babba ya kamata a gyara shi shi matsalar bahaushe wannan kuma wani kuskure ne wanda a saurara ya kamata a gyara shi kun ga a saurara ya kamata a gyara wannan kuskuren saboda shi Allah ne ya faɗi wannan waje ala bainakum mawaddatan wa rahma to ku tsaya ku ji bambancin mawadda da rahama shi musamman bahaushe ina ce bahaushe da kun da nike nufi da bahaushe shi bahaushe in kika ji yana cewa mace yana son ta to neman auren ta yake yi yawanci mace ma an kai suna ce ma wani haka to suna babin neman aure ne lokacin wanda ake neman aure ba abin da ba za a ce ba ba abin da ba za a yi ba to amma inda matsalar take shine da zara an yi aure to kuma shi bahaushe ya ɗauka waɗannan abubuwan ana yin su ne kafin a yi aure bai san cewa ba ko da bayan an yi aure ne yana da kyau a ci gaba da su saboda Allah ta'ala ya ce waje ala na kun mawaddatan wa rahma Allah ya sanya so da ƙauna tsakaninku da kuma tausayi to sai ya daina ita ma sai ta daina to wannan abin da ke gani ana daina Allah ne ya ce ya sanya so da ƙauna a tsakani to sai ya zama to miji da mata sun daina ba sa yi wannan abin kina rena shi amma yana da tasiri wajen ce dan ya shigo ta wannan gefen da zai sanya gaba tsakanin miji da mata ko ya sanya saɓani tsakanin miji da mata da haka wannan kuskuren yana daga cikin kuskure masu faɗi wanda ya kamata a gyara ku je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ga yadda manzon Allah yake rayuwa da matansa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa da Aisha matarsa da sauran matansa yana nuna musu kauna da su haka ita ma aisha tana nuna wa manzan Allah ƙauna da su kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya ce ma aisha tashi mai tsere tsere sai suka tashi aka ja layi aka ce daga nan zuwa can sai suka tsere a wannan lokacin sai aisha ta tsere wa manzan Allah bayan wani lokaci sai mu Allah ya ce Aisha tashi mu karin tsere sai a karin tsere yanzu kuma sai manzan Allah ya tsere mu Aisha sai ce to an yi wanwan kenan can kin tsere mu yanzu ni ma na tsere maki wannan mai ce nuna yadda manzan Allah yake jawo Aisha yana nuna mata so da kauna cikin mu nan nawa ne suka taba yin tsere da mazajen tsakaninku da Allah amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi aka aiko da addinin yi sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa yana kiranta da sunaye da dama wani lokaci ya ce mata Aisha wani lokaci ya ce mata kaza wani lokaci ya ce mata kaza to wani lokaci kuma manzan Allah dan ya ƙara jawo Aisha zuwa gare shi ya nuna mata yana son ta idan zai kira ta sunan ma bai idawa sai dan yi style sai ce ya Aish sai tsaya da bai nuna mata cewa yana tare da ita to yanzu mai gida nawa ne saboda Allah yake matan shi haka to kun ga irin waɗannan abubuwan su aka rasa a cikin gidajen mu shedan yana shigowa ta wannan gefen idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa ya ɗauki kofi sai ya sha ruwa idan ya aje kofi Aisha matarsa sai ta ɗauki sai ta ɗauki wannan kofin ita kuma Aisha sai ta sanya bakinta daidai inda manzon Allah ya sanya wannan ko ya sanya bakinsa ita ma sai ta sha anan to wannan shine almawadda su da haka wannan kuskure ne wanda ake ta yi a cikin gidaje ya kamata mazaje su ji tsoron Allah su gyara su ma kuma mata su ji tsoron Allah su gyara ta haka sai kiga zamantakewa ta yi kyau ta kuma ƙara inganci sai abu na uku shine as almutabadala al-mutabadala afwan kafin na uku na ce zan muku bayani akan almawadda da arrahama in bambanta muku su ita almawadda galibi lokacin da miji ya je ya auro mace to a mataci na farko almawadda ke kai san matar ya sanya ya kai shi to idan ya auro ta saboda yana son ta to zai rike ta saboda yana son ta zai rike ta ya ta kula da ita saboda wannan so da kauna da ke tare da tsakanin su to amma idan tafiya tana tafiya abubuwa suna canzawa tana iya wannan cin yanzu da canzawa saboda waɗansu dalilai to idan an samu sannan ya canza yanzu bai son ta kamar da to yanzu kuma sai tausayi ya shigo sai ya rike ta ya kula da ita saboda tausan da yake mata an gari yanzu kuma sai rahama ta shigo sai ta rike ta saboda rahama din nan kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin matansa akwai wannan saudat saudat an kai fakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da jiya da baya game da ita har sai ita saura ta fahimci cewa kawai manzan Allah ma yana son ya rabu da ita ne sai ta kira manzan Allah wata rana ya zo ɗakin shi ya ɗakin ta ta ce masa ya rasulullahi na kana ta jira da baya game da al'amari na manzan Allah ko kana son rabuwa da ni ne manzan Allah dai bai ce kuma sai ta ce to manzan Allah ni dai in dai za ka rabu da ni dan Allah ka rufa min asiri ina so ko a lahira in taya cikin matanka ka bar ni in zauna a gidan nan matsayin matarka amma duk waɗansu haƙoƙi na ji ka je ka ba sauran matanka sai manzo Allah da suke sulhu a haka sai ta ɗauki kwananta sai ta ba Aisha sai zama to manzon Allah bai zuwa ɗakinta sai dai su gaisa kawai amma idan ranar kwananta ne yana ɗakin Aisha idan ranar Aisha ta zo kuma yana ɗakin Aisha kuma a gidan har ma aisha take cewa lokacin da manzan Allah ya rasu kun san da manzan Allah ya fara jiya in dare yayi zai ci dakin nan na gaba sai a dauko shi sai a kai shi dakin da yake na gaba in gari ya waye kuma gobe zai canza daki sai a dauke sai a kai shi daki na gaba sai matan suka ce ka manzan Allah baka lafiya an ta yawo da kai haka mun yafe ma mun yafe ma ka tafi dakin Aisha ka zauna kai jiya a can har Allah ya baka lafiya sai ya tafi dakin Aisha kun ga yanzu sun ara mata kwanaki ne ko amma saboda kishi na Aisha tana kishin manzon Allah ta san ranar ta a haka din za ta ce yau rana ta ce a gobe kuma za ta ce yau ranar wanci ce inda manzon Allah lafiya yake zai tafi ɗakin wanci sai take cewa ranar da manzon Allah ya rasu yana daga cikin abin da take alfahari da shi manzon Allah ya rasu yana hannunta sannan ko manzan Allah ya rasu a ranar ta ba ranar aro ba ke tana ji da wannan kuma tana alfahari da wannan to kun ga yanzu waccan mata yanzu rahama almawadda bai ta yanzu rahama za ta sanya manzan Allah ya rike ta sai dai tausayi amma ba almawadda ba to wannan shine bambancin almawadda da kuma al-rahama. sai abu na uku shine a samu asika almutabadala bainahuma a samu aminci a samu aminci tsakanin miji da mata din da aka ce miji bai aminci da matar shi ba akwai matsala ko ba matsala akwai matsala haka idan aka ce mata bata aminci bata aminci da mijinta ba to nan ba akwai matsala so ya kamata duk wanda yake miji ya dauki siffofi masu kyau yayi mu'amala da matarsa kyakkyawa ta yadda matarsa za ta aminti da shi ɗari bisa ɗari haka shi miji ya sa ita haka ita mata ta zama amintacciya mai halaye masu kyau ta yadda mijinta zai aminti da ita ta haka ne ko da shi ɗan ya shiga zuciyarsa ya ziga shi ya faɗa mashi wani abu mummuna game da matarsa zai karyata saboda ya aminti da ita haka ko da 'yan ziga sun je sun kai zigarta zai yi mai zai karyata so mace ita za ta gina makanta aminci tsakaninta da mijinta misali mijinki ya aminci ki fita ko zaure sai da izinin shi yana da wannan amincin to yanzu ko da waɗanda zuga ya zuwa ce aiko na ga wancan wuri ka zami zai ce zai ce karya ne amma in kin saba fita sai aka zo aka ce aiko an ga wancan a katsina ni zai ce sai shi ta aika saboda bai da aminci wa ya ja wannan amincin ya rushe ke kika rusa wannan amincin da kanki to duk yadda zaki a gidanki yi kokari ki zama amintacciya wurin mijinki kar a samu wata gaba wadda mijinki zai ce eh zaki iya yin kaza kar ki bashi wannan kofar haka shi ma miji ya zama amintacce a wurin matarsa ta yadda ko da yan ziga ko shi din ya zo ya kawo ziga wajen matar za ta ce a ah, ba dai wani ba a wani ba zai taɓa yin haka ba wanda ba zai taɓa yin haka ba to wannan shi ne abin da yake taimakawa a samu ingancin auratayya a cikin gida ya zamanto ke amintacciya ce a wurin mijinki shi ma kuma amintacce ne a wurinki duk lokacin da ɗaya daga cikin ma'aura ya ji bai aminti da ɗan uwansa ba to wannan auren ya samu matsala kuma kowane lokaci zai iya samun matsala don haka yi ƙoƙari duk yadda za ki ki daure ki yi haƙuri ki samar ma kanki kyakkyawan ɗabi'u ta yadda mijinki zai aminci da ke da kin samu wannan wallahi ci nasara ba yadda za a yi wani ya zo ya kawo zuganki a wurinsa ba zai taɓa yadda ba saboda mi saboda ya aminci da ke amma da kin kuskure kin bude kofa mijinki yanzu bai da aminci ba ki da aminci a wurinsa in an ce kin yi kaza zai iya cewa eh za ki iya to akwai matsala ƙananan abubuwa suna faruwa a cikin gida mai gida ne zai zo ya aje abu sai ya zo ya neme sama da ƙasa ya rasa to ya zai fara tambaya saboda Allah ba matar ba ita zai fara tambaya idan yana da aminci da ita wallahi ko za a shekara ba a ga abin nan ba ba zai taba jin a cikin zuciyarsa ita ta daukan mai abu ba saboda yana da aminci da ita amma in bai da aminci in ya aje ma ya mantuwa wallahi da ya zo ya gansa ya dauka sai ya dinga zargin anya ko ba ta taba ta dauki wani abu ba saboda me saboda bai da wannan amincin da ita so ke ne za ki samu kanki irin wannan amincin ta yarda akwai shaidanu akwai gidan da na sani idan mai gidan ya yi ajiya sun shaidanu aljannu zo su dauke ajiyar da ya kudi zai ajiye manyan kudi sai aljannu zo su dauke su to inda Allah ya taimakai yana da aminci da watan shi ya san ba za ta taba mashi ba bai taba zargi bai ma gaya mata ba da ya ga babu kawai sai ta tunanin ya ake sai tunanin ko wani wuri ya zidda su ko wani abu kamar haka nan har sai daga baya Allah ya ce makai yana ta addu'a yana ta addu'a sannan dai Allah ya bayyana da cewa wannan kudin ga masu daukar shi aka daina daukar mashi to kin ga yanzu nan da bai da aminci da ita me zai faru zai zo ce wance ina kudi na ta ce na rantse da Allah ban dauka bai ce ƙarya yake munafika saboda bai da aminci da ita mun sai ai fadan bala'i ai ta hada karshe sai aure zai mutu me ya jawo aure ya mutu rashin aminci saboda ba ya ta ɗauka ba ta da laifi shi ma bai da laifi amma wannan rashin amincin da babu tsakanin su shi ya jawo haka to anan shawarar da muke baku kowace ta tsaya ta tunani makanta ya za a yi in samu aminci tsakanina da mijina ke za ki wannan aikin kuma ke za ki ƙoƙari ki ɗora kanki akan wannan amincin idan ko an riga an samu matsala already ba aminci to yanzu ya za ki samu wannan amincin yana da sauki wallahi tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma bayyanar da tuba din in kin tuba kin roki Allah ta'ala ya kare ki to sai ki zaunar da shi kuma sai ki masa bayani ka mai gida shekara da shekaru wallahi ina tayin kuskure amma na roki Allah ya yafe min ya akai ka ji da abu kaza da nake yanzu dai din na tuba na daina kurakuran da ne a baya da Allah duk na roƙi Allah ya fi mu kai ma ina roƙon ka ya fi mun in dai tsakani da Allah kin tuba kuma kin gaya mishi haka Allah zai sanya mishi yadda da wannan tubar taki to sai ki rike akan haka zai auna ki sau ɗaya sau biyu sau uku in ya ga ai eh, tubar ta hau to shikenan kuma yanzu kin koma amintacciya a wurin sa insha Allah ta'ala to dan haka kowa ya kokari ya ga cewa ya samar da wannan amincin tsakaninsa da abokin zaman sa samun wannan amincin zai taimaka kware da gaske Allah ya samu dace sai abu na ƙarshe a wannan ɓangaren wanda ake so su tarayya a cikin shi shine al'adabu al'amma ladabi ki zama mai ladabi haka shi ma miji ya zama mai ladabi ki zama mai sauƙi a cikin mu'amala kar ki zama mai tsanani a cikin mu'amala wata tsanani ce gare ta wata fada ce gare ta akwai mijin da naji yana cewa matan shi fada ce gare ta to saboda fadan ba shi take yin fadan ba in ta kama yayanta ba ta dinga yin musu fada sai ji bai jin daɗi to saboda ta ma saba yi ma yayan in ma tun suna da magana da mijin sai ta ga shi ma kamar dan ne sai ta bude mai wuta ta mai fada to ba a san mace ta zama mai fada ko ga yayanki ba su so ki zama mai fada ki sani lokacin da yake ma danki fada idan faɗan mai dalili ne mijinki zai iya baki uzuri amma an bai da wani dalili haushi zai ji kila dai kawai ba zai iya gaya mace ne amma za ki bata mashi rai ne so ba a son ki zama mai faɗa ki zama mai sauƙin hali mai hakuri da yafewa da kawai da kai haka ana son ki zama mai sakin fuska shi ma miji ana son ya zama mai sakin fuska idan miji ya dawo ya zo kin ɗora fuska matsala za a samu haka shi ma mai gida in ya dawo a ɗore cikin gidansa matsala ba a samu so ana son mace ta zama mai sakin fuska ana son shi ma miji ya zama mai sakin fuska shi sakin fuska kyakkyawan aiki ne lada Allah yake bada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi wan talqa akhaka biwajhin dalik yana daga cikin kyawawan ayyuka ko da hagamu da dan uwanka ne da sakakkiyar fuska so da haka ana son ma'aurata su zama masu fara'a miji ya zama mai fara'a mai sakin fuska ita ma matar ta zama mai fara'a ta zama kuma mai ainihin sakin fuska wa karamin ƙauni sannan ki zama mai karanci a magana ba kowace magana za ki faɗi wa miji ba idan za ki faɗi wa mijinki magana sai ki tsaya ki tattauna wannan maganar shin wannan maganar in na faɗe ta zai ji daɗi za ta faranta mashi rai ke eh, za ta faranta mashi rai to sai ki faɗa a wannan magana in na faɗe ta yanzu ba zai ji daɗi ba to sai ki shiru ki dinga lura da halin da mijinki yake ciki idan wani abu ya bata mashi rai to a wannan lokacin shiru ya kamata ki idan mijinki yana cikin fushi kuma kika zo kika tame da surutu to fushin da yake yanzu zai dawo ya dawo kanki ne ashe sai ki fito da shugaba in mai zafin hannu ne ko irin malaran nan ne masu duka sai dai ki jimari kawai me ya jawo ke kika jawo saboda yana cikin fushi wani lafiya su ce wallahi wani ne ya bata mare to sai ki koma jihin guda kawai ki zama ki ta zikiri <laughs> to idan ya sauko sai ki ku zai koma amma ce wani ya bata mare wallahi an yi kaza rai ya bata kuma je kika zo ai ko ka san wallahi je an yi kaza bai kin ci a wannan lokacin kawai kira bata mai lokaci ne za zaki sai ya sauko to ki lura da wannan amma idan sai ga mijinki yana cikin farin ciki to wannan lokacin ake kawo labari da hira ka san abin da ya faru jiya da kin gama sai ce ni ma bari in baki dawa ni kuma kin ji abin da ya faru sai ki ji labari ya tashi sai a awa biyu ana labari inda dare ne kamun ka ce kubu sai wa karfe biyun dare yayi sai a tashi a yi sallah to amma duk sai kin dinga lura da wannan ya kamata mace da kin kalla fuskar mijinki yana cikin farin ciki a ce kin gane yana cikin damuwa kin gane mai gida na kama ka samu damuwa mai ke faruwa ne ya gaya maki in za ki iya shiga ki ba da haƙuri ko ki shiga cikin magana sai ki in bai tsaya kawai to kyale shi a wannan lokacin sai ya fita daga wannan yanayin sai ki koma gehe guda in yana jin yunwa ba a san magana yi mai shiru abinci kawai lokacin yake so ki kawo rashin abinci amma ya dawo ya ce wa yake ji misali ko ke kin san ya dawo ya baka bai dawo ba kuma kin ki kawo abinci kin tsaya da wani labari wannan labarin duk bai shiga yanzu kawai babban su labarin da zaki mashi je ki kawo mashi abinci ki aje mashi ki koma gefe guda ki ta zikiri ya gama in ya gama cin abincin sha ruwa to in kin shigo da labari yanzu zai saurari labarin ki to yana da kyau ki lura da wannan to wannan da yana cikin abubuwan da ya kamata ita mace ta lura haka shi ma mijin ya zama mai saukin magana ya zama mai taushin magana kuma ya zama mai lura da matarsa idan tana cikin bakin ciki wani abu ya bata mata rai to shi ma ya koma gehe guda ya ci zikiri sai ta sauko idan ya ga tana cin yunwa ya bata ta ci abinci diya dinga lura da waɗannan halaye da ɗabi'u na matarsa sai dinga mu'amalantar su a kansu wannan yana taimakawa a samu kyakkyawan zama a cikin gidan miji sannan ya zama tuwo mai girmamawa ne ki dinga girmama baban ki dinga girmama mijinki karki rena shi haka shi ma miji ya dinga girmama matar shi ka dinga girmama ta kana daraja ta kana kallanta a matsayin mutum kar ka dauke ta a matsayin wata baiwarka ko ka dauke ta a matsayin wata wadda ka auro don haka kake da iko ka yadda ya ga dama da ita wannan da yana kawo matsala a kallata a matsayin ta na mace kallata a matsayin ta na mutum kallata a matsayin ta na matarka to sai ya zamanto kana girmama ta kana ladabta ta kana kana mata ladabi kana girmama ta to haka ita wa mata ana son ta ganin ta girmama mijinta yana daga cikin girmama miji faɗin ƙin faɗin sunansa ki samu wani suna wanda za ki dinga gaya mashi kun gane ko haka shi ma mijin ba a sai ya dinga faɗin sunan matar shi ya ɓoye ko don saboda yara ko a dinga cewa maman wanci ko ta dinga cewa baban wani wani suna dai wanda za a samu ko idan almajiri ne malami ne ki dinga ce masa malam in alhaji ne misali kina cewa alhaji kin ga dai an ɓoye sunan amma sunan shi tanko kawai ya dawo tanko sannu da zuwa gaban 'ya'yan shi akwai matsala ba zai ji daɗi ba to wannan shi ma yana cikin abubuwan da ya kamata a dinga ainihin kyautatawa Allah mai girma da ɗauka yake cewa wa ashiru hunna bil ma'arufi ku yi ma'amala da su mata da kyautatawa sannan ce wasu bin nisa'i khairan ina muku wasiya game da mata to ku riƙe su da alkhairi ku riƙe su da alkhairi su don haka idan ya zama to ana samun irin wannan kyakkyawar zamantakewa a cikin gidaje to sai kiga zama yayi daɗi zama yayi nishaɗi an samu fahimtar juna sai kiga abubuwa suna tafiya daidai amma da zarar an rasa irin waɗannan abubuwan to sai kiga ana samun matsala a cikin gidaje Allah ya tsare mu kuma ya kare mu da mu wannan a dunkule su ne haƙoƙin da ake so a yi tabadilinsu a yi su tsakanin miji da mata kamar da na ce mun kawo su a dunkule a cikin minti biyar da ya rage a gurguje za mu tafi zuwa ga kashi na biyu na waɗannan haƙoƙi shi ne haƙoƙin mata a wurin miji afon haƙoƙin miji a wurin mata haƙoƙin miji a wurin mata waɗanda za mu faɗa su kuma haƙƙin miji ne a wurin matarsa mijinki yana da wannan haƙƙin a wurinki ki bashi waɗannan abubuwan da za mu lissafa in ba ki bashi ɗaya daga su ba sai Allah ya tambaye ki na farko shi ne ɗa'atuhu fi gairi ma'asiyatin lashi yi wa miji ɗa'a a cikin abin da ba sabon Allah ba ne ba kin ga wannan ɗa'ar dole ne dole ne inda ke ba ta aure ce ki wa mijinki da'a duk abin da ya ce in dai abin nan bai saba ma Allah ba to sai kin masa da'a a ciki idan kika yi masa da'a kin saba ma Allah kuma kin saba mashi yanzu in za ki tuba sai kin tuba hawa biyu kin tubar ma Allah sannan ki roƙe shi ya fi maki da haka duk abin da mai gida ya ce a yi a gidansa in dai wannan abin ba saɓin Allah ba ne ba to wajibi ne matar aure ta masa biyayya a ciki ko ne inda kawai ba za ta yi masa biyayya ba sai idan abin ya saba ma Allah shi ma in ya saba ma Allah a can baya mun ce zaki magana mai kyau ba fito na fito zaki da shi ba wance yi kaza yo kai jahili ne baka san Allah bai dada wannan abin ba ban to kin ga kin nemo kin nemo abin ga ba haka zaki ce masa ba wance yi kaza sai ki shiru kaza na ce a yi ɗan shiru to allah ya sauƙi mai gida wannan abin da ka ce in yi ni ba malama ba ce ba amma na ji malamai suna cewa kaza babu kyau kaza babu kyau kuma na ji malamai suna cewa ana wa mai gida ɗa'a ne a cikin abin da ba sabon Allah ba ne ba ba don na rena ka ba sai dai don haƙƙin Allah ya fi haƙƙinka amma shawarar da nake baka ka ɗan ƙara bincikawa ko ka ƙara tambayar malamai ka ji mini menene hukuncin wannan abin idan ka samo bayani ya halatta to wallahi zan yi zan yi ka yi haƙuri amma dai yanzu ina ba da haƙuri ba don saboda haƙƙin Allah ya fi haƙƙinka maganganu dai haka masu daɗi to zai fahimce ki a haka sai ya je ya ƙara bincikawa kin ga yanzu kin karkato shi daga yin abin da ya saba ma Allah amma ya zo ya ce ayi kaza kin fara kai jahili ne baka san Allah ya hana abu kaza ba ka zo ka ce ayi kaza ku jahilai ba ku zuwa makaranta da ba ana cewa aje makaranta to yanzu wannan kin gikin nemo hada ke ke da gaskiya amma kuma hanyar da kika bi ba ta gaskiya bace ba sai a dace rashin gaskiya wannan shi ne abu na farko to kun ga wannan rashin da'a wannan da'ar wallahi tana daga cikin abin da take kashe aure a yanzu Allah inda kika ji aure ya mutu to sai ki ga wani laifi ba ta take wanda rashin da'a ne ga mijin rashin da'a ne kuma wata da'a ma abu ne dan kankani sai kawai ta ce ba za ta yi ba sai rigima ta zo shi kuma yana gani shi mai gida ne ya za a gidansa ya ce a yi kuma a ce ba za a yi ba abu ne dan kankani wani mai gida kawai tuwo ya ce a yau shi ta yi shinkafa da rana sai zo ce wance in Allah ya kai mu da daddare ina sha'awar cin tuwo da Allah ki min tuwo yanzu wannan ya wahala a ciki yin tuwo ya saba ba Allah kawai shi ke na yaren da sai je kwance ta kin tuwo da dare ya dawo da niyyar ci tuwo ta kawo kula da buɗa sai ya kashin kawa wance ba na ce ki man tuwo ba kin ga anan yaron nan tai shiru ni wanda zan yi na ce ki man tuwo tuwo nake sha'awar ci kuma sai ki sake mai da wannan shinkawa tai shiru to shedan irin wannan sai ya shigo da ya fushi kawai sai tashi ya tafiyarsa da ya tuwo jeje ya samu tuwo ya ci tuwo yana dawowa ya ce ma yadda nan tafi gidanku saboda shi ɗan ya yi tasiri a kan shi ya zo muna magana da shi ya ce mun shi abin da ya ba shi haushi akwai duk abin da za a aiki wannan a gidan amma ya rinda ta ƙin tuwa wannan kuma da ba yanzu yare yanzu haka suke ba su ko tuwon ba su iya ba waɗansu abincin ma ba su iya ba kawai abin da suka iya daga indomi sai taliya sai wace da shinkawa <laughs> sai jollof rice amma da mai gida ya ce a mai tuwo a ware dogon turanci ke kenan balle a ce a mai dan wake ko wani alkubus ko dambu duk ba su iya ba kuma abin ta cin ba abincin ma shinkawan ma ko taliyan ma saboda ragwanci yara mu ba su yin abinci uku a rana da an yi abincin rana shi kenan kawai kama shida shi za ka ci da daddare ta zarce suke ce mashi da an gawa kawai sai a zuba cikin kula ka ci da rana ka ci da daddare ba su yi abincin ba Allah sauki wani labari da ake ba da mai gida ne ya zo zai yi baki ya kawo ya kai ya gaya ba amarya kuma ce zai yi baki da aka yi musu abinci amma yare nan kawai saboda wulakanci. kawai sai ta yi kanwa sai da ya zo da baƙi kawai an kawo abinci kawai sai ga kunun kanwa ya ba su haƙuri ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri kun san mata suka tafi yi masu sha kunun kawa ba ya kira ta ya ce yanzu wance don allah haka za ki mani na gaya maki zan yi baƙi a ɗan yi abinci kawai sai ki kunun ya ja haka don allah ce wallahi shi nake sha'awa to shi kenan ke yana da eh, shi yana da hikima ba kamar wancan ba sai ce to ba komi da rana ne ya zo da ce to mai gida da daren nan mu za yi sai ce kunun kanwa za a yi sai ya kunin kunun kanwa da gari ya waye mai gida mai za a ya ce kunun kanwa ba shi take sha'awa da rana ta yi malami za a dawa ce kunin kaiwa dare ya zo ya ya ce kunin kanwa to kasar yaran kuma yanzu kawai sai ta fushi sai ta ce gidansu sai kawai sai mai shan kunin kanwa sai ba shi ke sha'awar sai ta gidansu to Allah ya sa babanta mai hankali ne mahaifin yana da hankali inda ɗin shi ta tawo gida ko sauraron ta bai sai ya kira mijin ya ji ni ke faruwa ta nan ne zai gane abin da ke faruwa saboda ai wanda ya gudu ya yi laifi ya gudu in ya zo ba gaskiya zai faɗa ba sai buga wa mijin waya wane ga wance fata dawo gida ni ke faruwa sai ce a baba wannan magana ba ta yiwa a waya bari yanzu sai ya zo ya kwashe mai duk yadda aka yace wallahi ka ji abin da ta to ni ma sai na ga bari in hora ta sai na ce a ta kunun kanwa gida sai ba mai ce to shi ke ran banni da ita ta yi kawai za ta dawo yana shigowa gida sai innan yariya ta ce malami za a dawa sai ce kudin kaiwa ta dawo gida kudin kaiwa ya koro ta ta dawo gida kuma ta yi kudin kaiwa ya shiru bai ce maman ga abin da aka yi ba ita yadda ta bata abin da aka yi ba amma shi ya zani rana ta yi malam me za a rawa ne za ka yi ce ce kunin kawa <laughs> to ga yau shirme ne wa ya jawo ita ta jawo ya ce zai yi baki kawai sai ce kunin kanwa saboda Allah ba haihuwa aka yi ba kawai yau kawai ki Allah ya sa dace so da haka wallahi lokaci abinda za a ce su yi din abu ne dan kankani kawai sai kawai yare ce ta nuna ita bata isa a sanya ta abinda sai abinda ta ga dama za ta yi to an samu miji mara hakuri sai a zo a ɗan ya shigo ta nan sai a samu saɓani kawai ana nan sai ki ji fada yana ta ƙara ƙamari kamun ka ce kwabo sai ka ji aure yana neman mutuwa don haka anan mata ku zama masu hakuri. a kan dokokin ku. shi mai gida shi ne shugaba a gidansa don Allah ce a rijali kawamu na alan nisa kuma shi ne zai ce a yi shi ne zai ce a bari su haka idan mai gida ya ce ga abin da za a yi to karki kalli mai gida ɗinnan nan ki kalli cewa Allah ne ya ce wannan haƙƙinsa ne sai ki cika masa wannan haƙƙin in kin yaka za ki samu lada a wurin Allah sannan za ki samu lada za ki samu kyakkyawan yabo a wajen shi mijin zai ce ai mata ta na ya ta tana yi in na hana ta kuma tana bari haka kuma idan ya ce a bar kaza a gidansa in dai wannan abin ya tabbata baya da kyawu din to ki bari kawai shine zaman lafiya amma idan mai gida zai ce ba na son abu kaza a bar kaza a gidan nan kuma ki zo ki ci gaba da yi to gaskiya akwai matsala irin wannan yana taimakawa sai a samu matsala to yana ganin saboda lokaci Akan wannan haƙi na ɗaya za mu shine ne ɗa'atuhu fi gairi ma'asiyatillah idan Allah kai mu sati mai zuwa sai mu dora akan shi insha Allah ta'ala har mu je ƙarshen waɗannan haƙoƙin kamar yadda na faɗa dai ba manufar mu ne a zauna a ji a dariya a a ji a aiki a aiki da abin da aka ji don a samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah a gobe kiyama don gidajenmu su zauna lafiya a samu nutsuwa da kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi da kuma kyakkyawar zamantakewa muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu abin da muka saurara ya kare mu da kurakuran da ke ciki fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amalan Allah ya saka da alkhairi to a gurguje saboda lokaci tambayoyin kuma suna da yawa mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce na ɗauki azumi har wajen sallar la'asar ina walwala sai na ji ya fara bani wahala har ta kai ga tashi ma sai da ƙyar nike sai aka sha ruwa sai na sha cikina ya cika sosai har aka gama magariba ina kwance har isha'i ta zo sannan na tashi na yi magariba na yi isha'i da shafa'i da wutari malam a yi min bayani ya ba da bayani ya yi bayani kin riga gashi yi bayanin ki kawai dai abinda za a ci da wannan ya riga ya faru ba da za a yi amma sai a yi kokari idan an ƙara yi nan gaba to a ɗan yi ƙoƙari a sha kaɗan yadda za a yi sallar magrib cikin lokaci kuma ya sallar isha'i cikin lokaci shi dama abin da ake cewa shi ne idan an kira sallah ba ya mutum zama zai bai ce duk abin da ya tare da sai ya jefa shi ciki a idan ya ɗan sha ruwa ko ɗan dabino to sai ya tashi ya sallah to ban ya gama sallar sai ya zauna kuma ya ɗan ci abin da ya sawwaka kuma kullum a wajen cin abinci kun san manzon Allah ya koya mana darasi ku ba a san mutum ya cika cikin sa fal abinda ake so shine mutum ya kasa cikin sa gida uku daya ya bar ma iska daya ya bar ma ruwa daya kuma abinci to sai mutum ya fi lafiya ma a haka amma wani ya zauna ya fara ci sai ya ji ya kawo mai karshen makoshin shi sannan zai tsaya wannan bai dace ba Allah ya sauke sai tambaya ta biyu take cewa assalamu alaikum Allah shi gafarta malam mutum ne yana tare da matarsa duk <coughs> shekara idan ta ce mata ɗinkin sallah sai ya ce baya da hali amma tana samun labari a waje yana yi ma 'yan mata to malam ne ya shawarar ka a nan ta ci gaba da yi mashi magana ko ta kyale shi Kunga <coughs> rashin amincin ku da shi mijin amintacci ne kila a wurinta kila ko an zo an ce mata yana ma waɗansu a waje za ta ce a ya za a bai man bai je ma wata ta waje ko ba haka ba to kila ya dan saki baraka amincin ya dan zube shi yasa ya take tunanin cewa hakan na faruwa to anan yanzu dai kin ga ke zato ne kike ba ki da yakini so ni share da nake baki ki aiki da abin da yake ce miki baya da iko din nan sannan sai ke kuma ke tabin sha'ala a hankali dai da lalama kina addu'a in ya ce miki bayi da shi sai ki ce to Allah ya baka to ta haka dai har Allah ta'ala ya shawo kansa ko kuma Allah ya cusa masa ya tuba ya zo ya kula da ke wajen yi maki ɗinkin sallah su haka idan miji ya ce bai da iko to wannan kuma bai nufin cewa duk shekara kuma ya ce bai da iko ya kamata duk shekara ɗin kuma dai a daure ko ɗan yaya ne ya zamanto an samu an yi ɗin tunda yana daga cikin haƙƙin mace a tufatar da ita so shawarar da nake baki dai a nan waccan magana ta cewa yana ma waɗansu waje tun da ba ki da tabbacinta ki aje ta ki dai dawo nan tsakaninki da shi ki ta jawo hankalinsa da nuna masa da kuma roƙon Allah subhanahu wataala har Allah ta'ala ya daidaita ya zo ya maki din muna roƙon Allah ta'ala ya maido hankalin shi zuwa ga wannan haƙƙi nashi kuma ya fidda miki wannan haƙƙin a wannan shekara mai tambaya ta gaba ta ce mijinta ne baya bata abinci kuma yana da shi abincin to malam ina iya ɗiba dafa musu eh ba kina iya ba ya ma zama wajibi ki ɗiba ki ci saboda <clears throat> a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar Abu Sufyan ta kai ƙara wajen manzan Allah cewa mijinta bai ba ta abincin da za ta ci ta isa bai ba ta abincin da zai ishe ya kosar da ita to sai manzon Allah ya ba ta izinin ta ɗiba amma ce in za ta ɗiba kar ta yi ɓanna ta ɗibi daidai wanda zai ishe su so idan yana da shi kuma akwai shi a gidan babu laifi kina iya ɗiba amma ke ma in za ki ɗiba ki ɗiba daidai wanda zai ishe kada ki ɓanna sai ku ci allah ta'ala ba zai kama ki da wani laifi ba wannan mai tambayar kusan tambaya tana da yawa ina dan baku shawara da allah a ɗan rika takaita tambaya ba sai an ba da labarin abubakar na a yi tambaya a kawai kai tsaye ga tambaya tana tambaya kan ita tana da rashin lahiya ta olsa sannan kuma likita ya ba ta uzurin cewa ta ɗan rika aji azumi domin saboda rashin lahiya ta olsa ɗin to kuma ana bin ta wancan azumin amma akwai wancan shekarar bata da bata rama ba shi ne take cewa kuma takan ɗan kai da wahala shin mudu za ta bada ko ko ramawa za ta a ya danganta ga yadda likitoci suka ce idan likita ya ce ki aji azumi ba ki iya azumi to wannan ajiwa za ki sai ki aji to idan kin aji sai ki koma ciyarwa a madadin a madadin yin azumi din ne Allah ya ce wa alal ladina yutiquna hu fidyatun da'amu miskin wanda ba sa iya azumi to su ciyar da miskini maimakon azumi din su da haka idan likita ya ce ki aji azumi za ki aji azumi sai ki dinga ciyarwa din wannan shine abin da za ki amma idan za ki iya yin azumin ko ba tare da kin wahala ba to sai ki cigaba da yin azumin wanda kika sha sai ki bari karshen azumi sai ki kokari sai ki rama su koda ta hanyar huta din ne amma dai in kina wahala din kuma likitoci sun ce ki aje to ki aje din yafi sauki saboda shi addinin musulunci addini ne mai sauki kuma sauki yake nufin yayansa da shi Allahu a'lam wannan mai tambaya ta ce malam tambaya ta a nan shi ne ne hukuncin wanda ya saki matarsa saki uku amma suna nan zaune suna nan zaune malam ne hukuncin a hukuncin su ai wanda ya saki matar saki uku abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani ba zai iya mayar da ita ba hatta tanki zaujan gairahu har sai ta auri wani mijin wanda ba shi ba kuma wancan mijin ya tare da ita idan sun rabu to tana iya dawowa ta koma gidan wannan mijin so bayan an tabbatar da an yi ciki an yi saki guda uku to zama ya kare ai babu sauran aure tsakanin shi da ita idan kuma sun ci gaba da zama to yanzu zaman su ba aure bane ba wani zama ne daban da aka saya musu nasiha a masu wa'azi a kan su ji tsoron Allah su rabu da junansu kowa ya je ya nemi wata shi ya nemi wata ita mata nemi wani sai aure don su ci gaba da tafiyar da rayuwarsu kuma wannan dama yana daga cikin musibar da ke biyo bayan saki wani lokaci za a zo aido ya rufe saboda wani dalili wanda bai ta hakara ya karya ba a zo a yi saki to sai kuma bayan an yi sakin kuma sai a ji ana son a ci gaba da zama a daidai lokacin da kuma shari'a ta yanke zama dinnan. da aka yi taka tsantsan wannan yana cikin hadari wannan zaman da suke yi zama ne mai hadari kwarai da gaske ya kamata su tsoron Allah su daina shi Allah ya sauke wannan mai tambaya ta ce assalamu alaikum malam mun yi tafiya zuwa Kano sai na ga sai na aje azumi don ina ganin ila ba zan kai shi ba nan dan shawaya to shine ta ce shin kafara zan yi koko a'a koko ramawa za ne ana dai suna tambaya ya za ta a ba ka fara za ki ba <clears throat> sai dai za ki rama wannan azumin guda daya bayan ramadana amma ba ka fara za ba azumin da matafi an masa rangwame wayan kuntun kuntum marda ala safarin fa min ayyamin ukar in kuna cikin halin tafiya ba ku lafiya kai ko kuna cikin halin tafiya to Allah ya ce ku aje azumi sai ku rama a waɗansu kwanuka daban da haka za ta aje azumi in tana cikin halin tafiya idan Allah ya kai bayan ramadana sai ta rama wannan azumin wannan kuma tana tambaya a kan cewa menene hukuncin wadda tana cikin sallah ta yi ruku'i aka kira wata a waya sai ta kata sallah ta doki waye sannan kuma wai shin laifin nan ya tsaya wurinta ne ko ko har wanda ya kira ta waye yana da laifi to ita na ta wannan ma'ai da sauki tunda yayin da ya kada sallar ta shi wanda aka kira shi ma yana sallar yayi ruku sai ya kira shi kawai sai ya dauka ya ce haba sallar nake yan na gama na kira ka zai <laughs> yake sallar ba Allah ya sauki wani yana daga cikin sharrin waya wani an kira shi waya yana makabarta sai ya dauka to yana so ya ce yana makabarta sai ya kuskure sai ya ce ina da cikin kabari wanda shi kabari ya mutu <laughs> Allah so a taɓaice wadda aka kira a waya sai ta yanke sallah ta yanke sallah ta je ta karɓa wayarta sannan ta dawo ta sace wata sabuwar sallah ta yi kuskure kuma ta yi laifi saboda Allah yana cewa wala tubdilu a amalakum kar ku lalata aikin ku da kanku da haka idan kina idan za ki sallah shawarar da malamai ma suke bada shine ki kashe wayarki ko ki sanya ta silent dan saboda ita wayar da kuke kallon ta jan hankali ke gare ta in dai za a kira ka kowa ya sai hankalinka ya ce murunta. to shi yasa duk idan mutum zai waɗansu abubuwa masu muhimmanci sai a ce ya kashe wayar ko ya sanya silent dan kada ma ya ji kiran hankalinsa ya tafi so lokacin da zaki salla kamata ya ci kashe wayar ki ko ki sanya ta silent sai kin gama sallar ki sannan sai ki duba su don haka ta yi kuskure kuma ta yi laifi sai ta roki Allah ya yafe mata amma laifin bai shafi wancan wanda ya kira ta ba tunda shi ai ba san sallah take yi ba Allahu a'lam wannan kuma tana tambaya akan wato wajen shidda da hamsin da biyu al'ada ta zo mata shi ya azumin ta yake to lokacin inda rana ba ta faɗi ba to azumin ta ya kare shidda da minti hamsin da biyu ba mu ranar ba idan farko-farkon azumi ne ana ya ce azumin ta ya kai saboda farko-farkon azumi har shidda da minti hamsin ana kiran sallah ana shan rana na faɗuwa amma yanzu takan kai da hamsin da wani abu ya wuce dai da fi so idan farkon azumi ne muna ya cewa lokacin rana ta fada amma idan kwana-kwanan nan ne to gaskiya akwai yiwuwar azumin bai yi da kaiwa ba rana bata yi da faduwa ba to ta kawo mace dama idan jini ya zo mata ko da ya rage sauran sakan ɗaya ne rana ta faɗi in dai rana bata faɗi ba to wannan azumin babu shi sai ta rama shi bayan ramadana malam wannan kuma take tambaya akan hukuncin mazajen da ke da ke ce ma matansu umma su kuma matan suna ce mashi abba to akwai tambaya akwai abin da ta danya a bracket nike tsammani kila ko shi ma karin bayani take so a wanda wannan kuma akwai tsawo shine ta ce kuma da ayatul Bihari. kaga wannan wani abu ne to babu laifi dan miji ya ce wa matarsa umma da umma misali a larabci tana nufin mahaifiya tunda shi ai ba mahaifiyarsa yake nufi ba kawai da yana faɗa mata haka ne kila don ya karrama ta ya girma mata ta ji daɗi to shi ma kuma ta ce masa abba babu laifi tunda ai ta san ba babanta bane ba so wannan babu laifi kila wani style ne suka zo da shi don su ƙara dankon almawadda tsakaninsu ya yi kyau wannan babu laifi insha Allah ta'ala wannan kuma ta ce malam ta dai addu'a Allah mai da ah, malam gida lafiya sannan ta ce malam an ce idan mutum ya gama sallah a gaba asuba zai iya karanta kulhuwan lahu sau uku kula uzu da rabin falaki sau uku kula uzu da rabin nasi sau uku in ta ana ban da yake ban karanta ta ba akwai dai wata mala wata ce shin idan mutum ya yi kaki shin wai an ce azumin shi ya ɓaci gaskiya ne a ba gaskiya ba ne ba azumin sa yana nan idan mutum ya yi kaki ya zidda ko majina ta tsaya masa a wuya ya haɗe ta ko miyau da azumin sa yana nan babu wani abu wannan baya daga cikin abubuwan da ke kare azumi to wancan ta ce bayan la'asar sannan oi bayan asuba sannan kuma ta ce la'asar da magariba a karanta sau ɗaya za a iya karanta wa ɗanwan karatun sau uku ita ma sau ɗaya malam ina neman ƙarin bayani wannan to ban da yake ban karanta to ina tunanin tana magana akan karanta lahu ahad da falak da nasi a bayan sallolin farilla idan su take nufi ya tabbata a sunna ana karanta su a bayan sallah ta farilla suna daga cikin zikirorin da ake a sallar asuba ana karanta su kafa uku uku a sallar maghrib ma ana karanta su kafa uku uku sai sauran salloli ana karanta su kafa daidai da sallar azhar da la'asar da isha'i ana karanta su daidai. asuba sau uku magrib sau uku kulhuwar lawo ahad da falaki da kuma nasi ya tabbata a sunna wannan kusan wannan shi ne karshen tambayoyin nan da fatan allah shi mai da malam gida lafiya yau wato shi kenan wannan kamar yadda kuka an ɗauka bidiyo dama na gaya wa malama cewa za a iya masu wayo za a iya tura masu a wayoyinsu insha Allah da aka zuwa an jima idan ya yi gyara to mai bukata za a tura mata a cikin waya babu wani abu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa muna fatan abin da muka ji na wa'azi daga malam Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi ga abin da yake na gyara Allah ya ba mu ikon gyara, abin da kuma aka yi dace muna yin daidai ciki Allah ya ba mu ikon dogewa akan daidai ɗan Allah mai da malam gida lafiya gaskiya kusan waɗanda suka rubuto tambayoyin nan galibin su sun yi addu'a ga malam Allah mai da shi gida lafiya kawai dai na dan takaita abin ne saboda lokaci na san cewa kuna tashi ɗaya da rabi to amma an wuce ɗaya da rabi an wuce biyu to kun ga akwai buƙatar tunda kuna da ayyuka gidaje ku koma gida shi yasa na dan takaita tambayoyin muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka ma malam da alkhairi kuma Allah ya biya kula dar kokarin da kuke na zuwa duk lokacin da aka ce malam zai zo kuna kokari ku zo ku halarta ku ji abin da yake faɗi mu shine Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muke ji kamar da malam yake nanatawa gaskiya shi ilimi ko jin wa'azi bai da wahala yanzu kowa ya ji wa'azi kuma dama muna ji to amma babban matsalar shine aiki da shi wa'azin aiki da abin da muka ji na makaranta shine kawai ke da wahala saboda ba inda ɗan ke kokari idan kin ki zuwa makaranta wai ya hana ya ya hana ki zuwa makaranta to shi kenan sai kuma ya biyo miki hanyar cewa to bari ya zo karatun ki rika zuwa ki ba bara hamidish kin ga an yi ba a yaba kenan wai to muna roƙon Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muke ji na ilimi Allah maɗaukakin sarki <clears throat> ya sada mu da dukkanin alkhairi da ke akwai cikin wannan wata na Ramadan Allah maɗaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi ya da shi gida subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah garin tsagero wato suna foyu ita ta dauka kuma ta samar kuma muna sanar da al'ummar za ku iya samun karatuttukan suna da kutubobi daga malamai masu dimbin yawa wanda cibiyar ta tattara ta tace kuma ta gina katon library kan intanet wanda kowa zai iya shiga domin kallo ko sauraron karatuttukan kai tsaye wato streaming ko kuma ku yi downloading zuwa kwamfuta ko ku na smartphone kamar android ko tabs ipad da ma sauran kananan wayoyi kamar china domin samun hakan sai a ziyarci gaban website na suna foyi wato www.sunnafoyi.blogspot.com ko www.sunnafoyi.tk domin neman karin bayani ana iya kira in sakon whatsapp a 09023455501 ko sakon email a sunnafoyi@hotmail.com ko a nema a shafukan sada zumunta wato twitter.com/sunnafoyi ko facebook.com/sunnafoyi har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya neman mu a trump a Space, G+, Instagram, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM sai